Dobar dan i dobrodošli u još jedan podcast o volontiranju Heroji i susjedstva. S nama je danas Nikolina Matić, studentica treće godine Ekonomskog fakulteta u Rijeci i volonterka Centra za kulturu dijaloga. Nikolina, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i hvala što si me pozvala. Hvala tebi što si došla. E, za početak, hoćeš li nam se ukratko predstaviti? Pa ovako, ja sam Nikolina Matić, studentica sam ekonomskog fakulteta treće godine, smjer marketing i volonterka u udruzi Centar za kulturu dijaloga na programu Moje mjesto pod suncem. Koje je to sunce i čije je to mjesto? U prijevodu koje aktivnosti program provodi i tko su korisnici toga, dakle čime se Centar za kulturu dijaloga bavi? Pa Centar za kulturu dijaloga ima i provodi više programa i projekta. Ja e, konkretno volontiram na programu Moje mjesto pod suncem. Znači korisnici Moje mjesta pod suncem su e, djeca osnovne škole. E, imamo oko 40 korisnika Mojeg mjesta pod suncem. To su djeca koja su u riziku od siromaštva i najčešće su korisnici socijalne samoposluge. Kada si počela volontirati i zašto si odabrala upravo Centar za kulturu dijaloga? E, počela sam volontirati u srednjoj školi, točnije sa 18 godina u četvrtom srednje. CKD sam odabrala iz razloga što sam imala nekakvu veliku ljubav u radu sa djecom i kada sam pročitala čime se moje mjesto pod suncem bavi, htjela sam zapravo pomoći toj djeci na bilo koji god mogući način. E, što te motiviralo da se prijaviš kao volonter? Zašto si poželjela volontirati? Pa mislim da zapravo sve kreće iz nekakvog osobnog iskustva pa tako i kod mene, budući sam živjela u vrlo teškoj situaciji sa svojom majkom i mlađom sestrom, koje, znači u nekom trenutku je mama radila dva posla i živjeli smo vrlo teško. U, u tim situacijama sam najčešće ja učila sa svojom sestrom i ja sam pomislila pa zašto ja ne bi još nekome pomogla, učila sa još nekim djetetom i pomogla mu na taj način. I onda sam preko Facebooka vidjela za moje mjesto pod suncem te se prijavila na volontiranje. Koja je tvoja uloga u programu, tvoje zadaće? Pa ja u, na moje mjesto pod suncem volontiram na kreativnoj radionici, znači tu sam asistent kreativne radionice gdje pomažem e, voditelju radionice osmisliti što će se taj dan raditi, šta će se izrađivati i slično, te učim sa jednim e, dječačićem koji je peti razred, znači s njim učim hrvatski, prirodu, povijest, uglavnom sve ono što mu je potrebno tog dana za sljedeći put. Spomenula si da izrađujete razno razne predmete, pa hoćeš li nam, na primjer, navesti par tih predmeta što ste izrađivali? Pa evo, zadnje što smo bili izrađivali povodom karnevala su bile maske. Znači svako dijete izradilo neku svoju masku od, znači, od balona i novina. <laughs> Lijepo, kako su izgledale te maske? Vjerovatno šareno obzirom da, da ih djeca prave. Da, bile su vrlo kreativne. Bili su tu i neki vanzemaljci <laughs> i e, kraljice i <laughs> svašta se našlo među njima. A koje trenutke bi izdvojila kao najljepše, najdraže, ono u kojem biti, vidiš svrhu samog tog volontiranja? Pa izdvojila bi trenutke kada vidim nekakvu povratnu informaciju od djece. Na primjer, ovaj dečkić kojim ja trenutno učim, on mi je neki dan došao i rekao mene više nije strah čitati pred cijelim razredom ili, na primjer, dobio sam pet iz lektire koja mu je bila najveći problem u školi. Onda kad ja vidim tu nekakvu povratnu informaciju da stvarno to što ja radim nekome drugome znači i pomogne i onda vidim da to zapravo nekome stvarno koristi i pomogne. Imaš li i ako da neka negativna iskustva u volontiranju? Pa u Centru za kulturu dijaloga nemam nikakvih negativnih iskustava, ali kada sam počela volontirati, znači kada sam se odlučila da želim volontirati u srednjoj školi, prijavila sam se u dosta raznih udruga i budući da sam tad bila vrlo mlada, znači bila sam srednja škola, dobila sam dosta odbijenica za volontiranje zbog toga što nisam E, nikada prije toga volontirala jer sam bila vrlo mlada pa su mislili da ću biti neodgovorna i slično. Slažeš li se ti s tim mišljenjem da su mladi istovremeno i neodgovorni? Pa ne, mislim da to sve ovisi od osobe do osobe, da imaju vrlo mladih koji su mislim da je najpotrebnije ljubav prema tome da bi ti to redovito dolazio u tu udrugu ili obavljao te svoje zadatke. Koje si vještine i kompetencije razvila volontirajući? Budući da nikad prije nisam volontirala niti radila u bilo kojem slučaju sa djecom, mislim da sam najviše iskustva stekla u radu sa djecom, jer ipak to je nekako drugačije područje u kojem ti radiš sa djecom, moraš imati i nekakva drugačija iskustva da bi znala njihovo ponašanje, ipak se oni drugačije ponašaju od starijih ljudi. Osim toga stekla sam i razne organizacijske vještine, smo imali veliki broj nekakvih aktivnosti koje smo organizirali. Stekla sam i komunikacijske vještine zato što Znači, to se radi sa ljudima i moraš imati neku komunikaciju sa njima i zasigurno sam stekla i veći nekakav e, prag tolerancije u radu sa djecom, moraš imati veliko istrpljenje u radu s njima. Što je za tebe volontiranje, Nikolina? Pa za mene volontiranje je veliko davanje sebe u nešto, e, da svoje slobodno vrijeme koje ti imaš pružiš nekome kome je to zaista potrebno E, da to svoje vrijeme iskoristiš na bolji način, da ne sjediš ispred TV-a i dva sata gledaš sapunice, nego da to svoje vrijeme iskoristiš na što bolji mogući način u nekoj udruzi i da pomogneš nekoj drugoj osobi. Spomenula si da CKD radi sa djecom. Smatraš li da u gradu Rijeci fale takve udruge, dakle fali brige za djecu ili Centar za kulturu dijaloga pokriva dovoljno sve potrebite korisnike? Pa moje mjesto pod suncem e, je jedini program koji se bavi zapravo djecom koja su socijalno ekonomsko ugrožena, tako da mislim da bi trebalo još ljudi koji bi se bavili baš na tom području. U gradu Rijeci postoji oko 500, procijenjeno je oko 500 siromašne djece. Tražite li trenutno još volontera? Pa kod nas su volonteri uvijek dobrodošli i prihvaćamo sve. Bitna nam je dobra volja i želja za pomoći nekom drugom. E, za kraj, što bi poručila mladima koji razmišljaju o volontiranju pa se još uvijek dvoume, hoće li, neće li? Pa poručila bi mladima da krenu, jer volontiranje zapravo ne pomažeš samo toj drugoj osobi, nego će i oni steći i nekako iskustvo, razviće svoju komunikaciju, znači biti će, zapravo koristi i za njih i, i tom situacijom će oni moći zapravo pomoći i nekome drugome volontiranjem ne pomažemo samo drugima, nego zapravo pomažemo i sebi, pomažemo i zajednici i činimo ovaj svijet ljepšim. Nikolina, hvala ti puno. Evo, nadam se da ti od tog svog volontiranja nećeš e, tako uskoro odustati. Vjerujem da je tvoj doprinos e, Centru za kulturu dijaloga bio i je velik. E, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bilo je to sve od današnjeg podcasta Heroji i susjedstva.